A? Ah. Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info I uz naš dobro poznati jingle sa Music Info je nastupila večeras četvrtak, zadnji dan, međutim to ne znači da preko ljeta neće biti dobrih događanja, samo eto, morat ćete bez naše pomoći, morat ćete ih sami potražiti na fejsu, ali eto, nadam se da to neće biti veliki problem. Sutra petak 29.6. i nekoliko super lokacija. Prva je River. E, Melon Akustik e, vam nastupa tamo. Dakle, Melon je vokalno-instrumentalni akustični duo. Repertoar im se sastoji od easy listening, pop, rock i lounge klasika, no uključuje neke poznate i manje poznate, odnosno keltske ili irsko-škotske i američke folk izvođače i pjesme poznata po svojim magičnim harmonijama i melodijama te prekrasnim tekstovima. Ovo zvuči skroz zanimljivo i nadam se da i vama. Od 21 do 4 ujutro dečki i djevojke će svirati, a ulaz je slobodan. Za one kojima irsko-škotske o vrijeme, irsko-škotska glazba ne paše, selimo se u malo toplije krajeve. U Raki i Baru, u Latino Night, popularni latino hitovi kao što su, e, tu mi piše Roberta Umbeso, mijente Despacito, Felices, svašta nešto što ja ne znam pročitati jer ne znam španjolski, nemojte mi zamjer. Od 22 do 23 je happy hour na koktele. Kokteli su samo 22 kune. Ljudi moji, ovo je nešto što ne smijete propustiti ukoliko volite malo zaplesati salsu, bačatu ili ako ne znate barem dignuti ruke u zrak i malo plesati, pjevati uz našeg Enrikea. Od 22 sata kreću pa skroz do 2 ujutro. Za one više koji vole malo alternativu, tu je naš naravno tunel gdje je ni više ni manje nego najbolja, e, najbolji partij kombinatorika. Tom J dokazuje svoju vještinu stvaranja koje kakvih kombinacija E sad, kombinira analogno, digitalno, ploče s nulama, ploče s jedinicama, stilove, žanove, godine, desetljeća, foto, video, prirodu, umjetnost, ples i statiku duše i ljude u jednu jedinstvenu i neponovljivu kombinaciju u tunelu od 22 sata skroz u 3 ujutro možete kombinirati svašta nešto zanimljivo. Tunelari na 10 kuna po običaju, ali mislim da vam za ovu dobru kombinaciju to neće biti puno zaplatiti. A sada nešto malo, malo drugačije. Bunker, eh, Alen Bretini, gitarist, pjevač i tekstopisac, član metal benda Black Cult, eh, izvodi akustični nastup i sve eh, vrste pjesama će večeras, će tad sutra pjevat i e, izvodit će i neke od svojih vlastitih autorskih pjesama. Započinje u 20 sati, taman odlučeno zagrijavanje za sve ove ostale partije koje vas čekaju. kao što ste mogli primijetiti, malo sam se tu spetljala, ne znam, od ove količine dobrih partija mi je već e, jezik, mi se petlja jer sam jako uzbuđena, e, a bome sam uzbuđena i radi morskog prasca. Naime, radi se o ljetnom festivalu jazz i eksperimentalne glazbe na Kantridi, e, radi se o četvrtoj po redu pod nazivom Štikla i ovaj festival vodi proslavljeni jazz saksofonist Denis Razumović Rez. Štikla je osmišljena kao festival koji promovira riječku ili burnijsku jazz scenu na način da istaknuti jazz glazbenici i jazz promotori našeg kraja osmišljavaju i vode njezin program. Sutra u 21 sat Dr. Adjustable Group i festival traje skroz do kraja 8. mjeseca. Detaljan program možete pogledati na Facebook stranici, tako da u Morskom prasu štiklo festival, jazz glazba i eksperimentalna glazba, tako da za sve one koji vole eksperimentirati, slobodno morski prasac. I e, zadnji petak ali nekako najmanje važan, na Korto Malteze, e, No Stress Trio e, sa Sanjom kao vokal, Dino Nikola gitare. E, dečki i djevojke obožavaju kvalitetnu glazbu, e, gitare, odličnu zabavu i prije svega dati sebe u glazbi koju izvode. Sviraju blues, jazz, pop rock, country obrade od 21 pa skroz do 2 ujutro. a za subotu 36. i svašta opet nešto zanimljivo, opet u Riveru Lucky Star akustični trio, e, izvode dobro znane skladbe, grupa Chicago, Eagles, Kansas, e, Scorpions, Queen, Neil Young i mnogih drugih velikih velikana roka, ali i pjesme nekih domaćih autora poput Nene Belana, Dine Dvornika, Bajage, Azre, Parnog Valjka, Sarsa i ostale. E, nastup počinje u 21.30, ulaz je besplatan, a čeka vas jako, jako puno dobre glazbe. Ako niste za e, akustiku, u Modestu vas očekuje trash party, selektor je DJ Robbie Rez ili Robbie Rez bilo da je Englez ili stranac ili naš Hrvat nema veze, na u legendarni hitovi 80-ih, 90-ih pa i zlatnih 2000-ih e, Super Britney Spears vas očekuje. Akcijske cijene pića od 22 pa skroz do 5 ujutro, tako da je ovo odličan, odličan parti za rasplesice i prisjetice kako nam je bilo prije 10, 20, 30 godina. Ono što vas još e, očekuje u subotu je i Hartera u organizaciji kluba Crkva i Balens e, uz pokroviteljstvo Odjela za kulturu grada Rijeke otvorene ljetne sezone na svjetski dla dan glazbe. U bivšoj tvornici papira, Harteri, bugarski DJ e, Metodi Hristov plus DJ-evi Limon Inc, Mark Ash, Life for Fun, Klaus Kotini i brojni, brojni drugi. Cijene ulaznice još nisu poznate pa morate pratiti njihovu stranicu. E, part započinje u 23 sata i traje skroz do 8 ujutro tako da možete dočekati Zoru uz Harteru. I zadnji za večeras, tunel, catering, posluživanje dobre klapske muzike od 23 do 4 ujutro, tako da možete malo iskombinirati malo tunela, malo hartere, modesta, rivera i možete napraviti jedan super eh, miks, jednu super kombinatoriku, kako bi rekli u tunelu. distance now. I za kraj da vam malo samo ponovimo, u petak, odnosno sutra, River, Rakija, Tunel, Bunker, Morski prasac i Korto Maltez za vas pripremaju odličnu, odličnu e, muziku. U subotu River, Modesto, Hartera i Tunel. E, tako da malo nam je u petak e, više zabave, u subotu malo manje, ali dobro, to ako ćete izlaziti i petak i subotu, onda vam to je zapravo i paše. Ali eto, uglavnom super vas vikend očekuje, super nas vikend očekuje malo prije sedmog mjeseca da uđemo u taj prvi sedmi onako super, u super, super partiju kako bi e, popratili sve, odnosno otvorili sezonu partije. Mož, možda bi tako mogla reći, Matija, se slažeš? Eto da ja sad previše tu ne veredlam jer eto opet sam se počela petljati jer sam toliko uzbuđena. Mi ćemo završiti večerašnju ovom Music Info, a javljamo se malo opet iza ponoći sa filmskim pulsom. Ostanite s nama. Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info